حدیث سیزدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتم و سجود جناب رسول الله میگوید رکوع و سجده را به طور کامل انجام دهید در این سخن مبارک جناب رسول الله ما و شما را فرمان می دهد که ای بنده خان نمازت را با دقت و رکوع و سجود را با دقت ادا بکن تا اینکه الله جل جلاله قبولش بکند این حدیث از کتاب صحیح بخاری